En la decdua iarcento aperi movado guidata de virinoi, quiui sin dedicis al pirita vivo. Ili atselo estis fordoni sin aldio, sen accepti la normoin de monageio, sen votoi al extera autoritato. Ili estis la veginoi, quiui organisigis en liberae comunumoi ecter la structuroi de la catolica ecclesio kiel institucio, sed ligitai alla cristana credo. Tiu movado nascicis unue en Flandrio cae Nederlando cae poste etendigis tra Europo. Laula plei disvastigita versio, gruppo d'avirinoi construis la unuan begineion en 1180 en Liegio, Belgio. Tiui virinoi de profunda spiritezzo havis kiel celon amplexigi cae profundigi siain sioin pri la santai scrivoi. La plei multo el ili estis clerai virinoi de supera cae mesa claso de amplexa culturo ili unue dedicis sian vivon al pregiado, sed valdau ili turnigis al sia circauajo, cae ciutage cae umile fordoni sin al caritato. La vegineioi estis sendependae, tiel spirite ciel materie, char la fratinoi prilavoris textilajoin per cio ili financis la diversa in agado in de la comunumo tio permessis al ili vivi la usia propria libera volo plei multa i beginoi practicis i un arton principe musicon sed anca pentradon kai literaturon ili bone conis la literatura intendenzo in de sia tempo kai contribuis a la literatura di Ili estis la unua virinoi qui i sien versoin verso in en sia gepatra vulgara linguo an stata la latina. Tiel iliai pensmanieroi pens maniero i kai estis pli bone comprenata i de i Plurai veginoi verkis kai componis sequante la trovadoran stilon. Ili anstateuigis la gentilan amon por la mistica amo en poemoi cae cantoi presentitai quiel dialogoi inter nobla signorino animo cae signorino amo. Sem brue, ili practicis spiritan clerigadon ce la homoi, quio escapis de la regado de l'Ecclesio. Ilia electo de vivo cae ilia intelecta sen dependetso causis la alarmon ene de l'Ecclesio qui es autoritatoin iam aniere cae vole ne vole ili defiis. Dum la daudo de la mesepoco venis tempo quiam tio estis permesita cae alia in quiu ili estis per forte persecutitai. Tio comencisis cadre de la jus formita inquisizio ciam la regioi havis la potenzon cae la ecclesio la spiritan regadon de la Europa immensoi. Fin fine, la persista persecutado devigis la beginoin aligi al religiei i ordenoi por protecti sin ene de monajeioi au simple disigi fugi ne pluvidebligi. Sed estis plurai casoi in quiui ili estis acusitai e jerezo cae condamnitai al morto per blurillo. Uno la plei conatai casoi estas tiu de la poetino Margarita qui es verco, la spegulo de simplai animoi, atestas pri alta nivelo cae raffinita educado. Si estis acusita estis sorcistino, cae estis bruligita vive pro jerezo en Pariso en 1310. Faculo i consideras la poetinoin Margarita Porete, Beatriz de Nazareth, cae Matilde de Magdeburgo, pioniroin de la mistica poesio de tiu epoco. Inter la plei clerai beginoi, indas memori, Maria de Oinies, Ludgarda de Tongeren, Juliana de Liege, Ser la plei fama mistica begino estas sen dube Hadewich de Antwerpeno, l'autorino de plurae vercoi de poesio cae proso, inclusive de plurae letteroi adresitai al amicoi trae Europo. Si, supposible, estis de nobla origino, quiel montras siei profundae teologiae zioi cae sia brilia maestrezzo de la literaturae tendenzoi de gentila amo. Tio montrigis ne nur per la structuro de la componajoi, sed ancau per la bildoi cae temoi cium si usis por esprimi sian mistican cunigion con Dio. El sia verco estas nur quar manuscriptoi, cui enjavas strofa in poemoin, visioin kai leteroin. Nur en uno el ili, subscribo aperas kiel Benita Hadewich de Antwerpeno. En siei vizioi, ki usame kiel la letteroi estas adresitai al siei sequantoi, sia laboras pliol teorion priamo arton de amado lausiai proprai vortoi. La strofae poemoi estas effective cantoi scribitai laula trovadora stilo por servi la pregioin de sciei iunai lernantoi, ciui tia manieri memorigis ilin multe pli facili cae assimilis la pensoin ciun si volis trasdoni. Por ĉi tiu celo si ripetadon paradoxon, permesis al ánimo animo al iu experto for del intelecto de Antwerpeno estas considerata la patrino de la flandria lingvo, quiel Matilde de Magdeburgo estas de la germana cae Margarita Porete appartenas a la Frantzoi.